Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul ketemu wongso lelembut asmoro salah si jening penyiar radio istana FM Bojonegoro Rikolo malem jemah Kliwon bengi iku beda ora kaya adate ati tido tido awak sakujur krasa gemeter ana rasa aneh rumasuk Mbuh daya kekuatan apa sing nyawabi kamangka luwih saka 10 taun munggah panggung dadi MC utawa pranata cara manten aku durung nate ngalami kahanan kaya sing lagi tak alami ati ora jenak wala-wali jam tangan tak pentelengi ndangak nyawang jam tembok tak cocokake jarum jam ora ana bedane ora mitung wis kaping pira ngadeg lungguh ing kursi suwe rantu sing janji arep mapak durung katon irunge wektu gelis merambat dalu dek pesene sing duwe gawe dhisik piye kok tekan nyamene durung ana sing mapak pitakonku marang bojoku sing nembi ngeloni anakku krungu tembungku bojoku gemregah tangi metu saka paturon gelis goleki buku catetan jadwal ngemsi. Buku ing cedak meja diolah-alik. Iki lho, Mas, catatan 6 dino kepungkur oleh telepon wis tengah wengi. Jare resepsine jam 10 bengi. Panggonane ora disebut jalaran arep dipapak, ancer-ancere lokasi cedak Gunung Pegat ini Uga dipesen ora katik nggawa beskap dhewe, Mas. Ning kono wis disediake. Oh iya, riase saka salon terkenal Jonegoro, Mas. Wong sulane bojoku sinambi mbukak buku catetan. Oh, enek sing kliwat, Mas. Mbak Siti saka salon wingi telepon mrene, takon apa bener tanggal 10 Suro jenengan antuk tanggapan. Iya, malah Mbak Siti Halimah rada mangu-mangu jalaran anggone ngrias sembarange wis dicepaki sing duwe gawe jari. akeh sing krasa aneh. Ngrias lan ngemsi tanpa nggawa sandangan kaya adat sabene. Katik wektune jam 10 dalu. Milih sasi, sasi suro pisan. Hah, kaya ana sing ora beres iki. Dik, rasane kok aneh-aneh to? Resepsi kok jam 10 bengi Gek cilakane iki wis jam 10 luwih durung dipapak. Njur lehku toto-toto macak mengko jam piro, Dik? Aja gampang sujono, Tamas. Genan jenengan yen nate dadi panatacara jam 10 dalu ngono kok. Biyen kae rikala resepsi ing Tuban bareng karo wayangan sewengi natas. Bab dicepaki penganggo tak kira ya ora aneh kanggone wong sugih bondo, Mas. Karben katon seragam lan ngrespake di sawang. Kandane bujuku ana bener e. Atiku malih nicil ayem. Rasa sumelangku pancen kladuk. Mbok menawa krana kahanan awak sing rada kurang sehat. Pakaryan ing kantor nguras tenaga lan pikiran. Nanging rasa kuatir mau enggal tak dipatake adoh.

balah wong wadon telu sing arep rewang rias manten. Rasane ora pantes diarani arep ngrumat manten. Sing trep kaya rombongan wong arep lunga rekreasi. Witikno priyase ora nggawa peralatan apa-apa. Ranata cara uga ora nyangking sandangan kaya adat sabeni. Genah kanyatan ora lumrah. kijang ijo lumut melesat banter kaya disawatake sing lungguh megang napas sumelang yen nganti blai eloke wiwit metu saka gapura perumahanku lakune mobil prasasat ora ngambah dalan dalan aspal jurusan babat jombang sing saben dinane wis tak apali wengi kuwi ora trawaca kahanan ing sakiwa tengene. Tekan dalan terowongan Gunung Pegat, mobil sing tak tumpangi alon playune. AHHHHH Nalika menggok mangulon ing protelon aku noleh Mbak Siti sing lungguh ing tenganku. Pandeng-pandengan nemu pitakon sing tanpa wangsulan. Sailingku, dalan ing gunung pegat iki ora ana pertelone. Ah. Gegek aku sing pancen ora ngerti. Mergo papan iku lagi ana proyek pembangunan jalan. Mula kanggo nyelimur ati gorehku milih meneng sinambi nguasi dalan alus ing mobil. Mudhun saka kendaraan aku kapiteng dengen. Sak suwene dadi MC Pranoto Coro Manten. nembe iki aku merangguli kahanan ngedap-ngedapi wiwit wujud dekorasi terop kursi nganti panggung gamelan kabeh gawe ngungun angel diceritake nganggo rangken ukara dipapak wong lanang gedhe dhuwur menganggo beskap jangkep sapengadek mestine pawungan iki sing duwe gawe ringose ketel sak kepel suarane gandem weruh tekaku sak rombongan enggal merpeti tangan pengkuh gelis diulungke nuwun sewu napa leres menika Ki Banu Asmara saking Rabi Istana Jenegara. Injih, lah panjenengan sinten? Tepangaken kula Dipya. Aku mantuk-mantuk kanggo nglegani atine Pak Dipya. Wah, nembene iki saged panggih priyayine Ki Banu Asmoro. <laughs> Jebul wonge bagus, gedhe dhuwur ya. <laughs> Tembunge digrapiak-grapiakake. Lah kok kados sampun tepang kula to sajake? Inggih. Aku lo menikolak kelebet pandemen panjenengan acara jimat kuwi nek malam jemah mesti kula mirengke kok. Aku njomblak nanging uga tuwuh rasa seneng. Ora krana nampa pangalembono. senengi jebul ing poncot desa cedhak gunung isih akeh pawongan sing seneng mirengke acara jimat radio Istana Jonegoro. Ora gantalan suwe aku dipapanake ing panggonan mligi paes. temenan. Beskap sak pengadet jangkep wis cumepak. Cak-cek kaya adat saben aku macak dhewekan. Ing jaba gamelan wis ditabuh nganyot-anyot. yen dilaras temenan pranyoto keprungu beda yen katanding karo gamelan-gamelan lumrah kahanan wengi kuwi krasa sakral banget aku nyoba ngadeg sedelo ing ngarep kaca pengilon bola bali aku mungun praupanku mangklingi katon luweh bagus padang sumringah gegancangan nyedak kuadi lungguh ing kursi sinambi angen-angen ngrakit ukara panyandra sing matuk. Banjur ana jawilan saka mburi. Menyat saka kursi nyedak Mbak Siti sing tansah nyumpet irung. Pancen ana gondo wangi sing banget nyegrak. Mas Banu Asmoro, monggo enggal dipun wiwiti. Aku mantuk sarujuk. Oh, injih. Ki Banu Asmoro, wau wonten pesen saking Pak Ditya dipun wanti-wanti lho acara kedah sampun rampung sak derenge manjing subuh gending kebo giro kanggo mahargya tekani tamu wis rampung Gumanti Wirama gending kodhok ngorek ngrumpaka tekane manten kakung. Pemenyar mawa prabowo kentar kentar winor gondo itu sumira tambah barte dangu tan soyo ceto tan saket soyo ngalilo hanenggih punika candrane penganten kakung pun bagus ramantrio terira rakaru-karuan gluduk nyambrang bumi geter mikrofon sing tak cekel meh merucut saka tangan para tamu agi-agi nyumpet kuping ora suwi banjur ana udan deres kaya disuntak saka langit Bayune prosesi acara adat lumaku lancar. Wiwit halangan gantal, tukar kembar mayang, mijian, sindur binayang, bobot timbang nganti sungkeman kabeh lumaku sakral. sigra langkah jengku soto matarangan tumungkul yayah konjem pertiwat hanane penganten sarimbit tangkep ing asto sumembah ing jengku kanan sinartan eninging cipto rumasuk ing telengi wardoyo lir sinendal mayang suaraku pedot panyondro durung rampung romo ibu lan penganten sakloron podo nangis sesenggukan poro tamu sing luguh anteng ora setitik sing melu netes sake waspo. rampung luwih cepet. Minangkani panjalui sing duwe gawe. Manten inggal kabedol. Aku njomblak biasane yen para tamu bubar mesti gendenge kliyong. Ning iki gendenge malah megatruh. Megatruh utawa gending iki mestine kanggo gendenge wong mati. Gitokku dadi merinding. ing ngarep terop nguntapake para tamu nanging terus bablas nabras pepeteng Poro tamu podo baris tutwuri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ulungi amplop kandel digawani jajan lan panganan nganti sak tas kresek gede ditambah tas kresek gede isi beskap jangkep diajak barang-barang mau bisa kanggo bebungah lan kenang-kenangan tekan ngomah sing ngeterke enggal bali manyuk lawang pager pranyoto bojoku wis mbukak lawang omah saka kaduan keprungu swara adzan subuh as-salatu briyut tak seleh ing pojok ruangan rampung salat subuh terus mapan turu rasa ngantuk ora kena tak empet kamungko biasane betah melekan nganti isuk angger malam jemah kliwon. awane bojoku jerit-jerit. Mas, jajal mrene iki bareng apa iki? Panjerite bojoku sakwise buka tas kresek saka Gunung Pegat. Ayo genah biskap karo jajan resepsi ngono kok, Dik. Wangsulanku karo noto buku sing murat-marit ing dhuwur meja. Duduk, Mas. Jajal to disetitekake. Ah! aku ngowoh semura percaya dadakno barang gawan mau bengi wujud maneka barang sing dadekake ditok merinding bungkusan kresek mau isi kain kafan ukurane mayit lanang jarit sida mukti lan pang johar sing wis daring sakukuran keris suprandene tas kresek sijine maneh isi gelu kuburan wangun undi-undi. Duit klitik atusanan kembang sembujo sak pirang-pirang. Merangguli kahanan, iku aku gegancangan melebu kamar. Dudut amplop soko sak klambi sing tak nggo mau bengi. Aku semelengeren. jebul amplop saka Pak Debyo isi duit gambar melati cacah 10 iji alias sak yuto Ora seronto awaniku go aku ngajak Ki Dalang Hadi Sukocaya Dalang Sejati tajak ngelacak papan dununge Pak Debyo sing dak jujuk dalan protelon Gunung Pegat menggok ngulon ngalor ngidul nganti pegel ora nemokke karben luih trawoco aku jajal golek katerangan marang penduduk saklori gunung pegat lho ingkang gadah damel boten wonten mas wau dalu papan ngriki udan deres campur gludo kok yo ning saes tumbah wau dalu kulon derek resepsi geden tengriku kok acarane regeng sanget malah wonten krawitane menopo kok Enget kula sing kagungan kersa iku aran Pak Debyo. Oh, oh, oh. Oh, inggih, inggih, inggih. Kula nembe enget sakniki, Gus. Jumat kepengker teng radusan Gunung Pegat mriku wonten kacilakan. Rombongan nganten keluarga saking Gudon Jombang Katah sing pejah sanalika. Kabare mentene pun ejab teng Jombang ajenge resepsi gedhen teng Jonegoro kok, Gus. aku karo kidalang hadi sukoco pating pelenggong. Satengah ora percaya yen mau bengi disroyo dadi MC panoto coro ing alaming lelembut. Jebul Bramantio karo sing wadon di Pahargio dadi keluarga demit gunung pegat. Kedadian sing prasasat mokal lan ngoyoworo. Barang-barang pawewe pak dipyo tokoh sing bau reksa lembut ing gunung pegat kabeh dak simpen perimpen idep-idep kena kanggo jimat sapa ngerti paweh mau ing tembene gawe kabejan. sepene cerita iki saka Ki Banu lan tim jimat